Ասում են մարդը սխալների վրա է սովորում։ Ծրագիրը, որի կազմակերպիչն է Մարիամ Անդրեասյանը, այսօրվա մեր հյուրը ուրիշների սխալներից է դասեր քաղելու հնարավորություն տալիս։ Բերգով հիմնադրամի հիշողությունն ու պատմությունը ծրագիրը, որն Արցախում գործում է արդեն 5 տարի, մարդկանց պատմությունները ուսումնասիրում ու կազմակերպում քննարկումներ։ Բերգով հիմնադրամը գերմանական է։ Ուրեմն ինչ ենք անում մենք 2018 թվականից ծրագիրը գործում է Արցախում։ Ինտերվյուներ ենք վերցնում բոլոր բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր ինչ որ մի կերպ առնչվել են պատերազմի հետ, կոնֆլիկտի հետ։ Նրանք կարող են լինել ինչպես կրվածները, այնպես տեղահանվածները, այնպես էլ լրագրողներն ու բժիշկները, բոլորը ովքեր որ ինչ որ հիշողություն ունեն ու պատմելու բան ունեն հասարակությանը։ Այդպես, այդ ինտերվյուները մենք վերցնում ենք, բաժանում ենք մասերի, ինչի, որովհետև լինում է 1 ժամանոց, 2 ժամանոց հյուրանոց պատմություններ ու դա հնարավոր չի լինում։ Մի քննարկման, մի հանդիպման ժամանակ լսել, ուրեմն իրան բաժանում ենք 10-ից 12 րոպեանոց պատմությունների ու փոքրիկ խմբերում 8-ից 10 հոկանոց խմբերում քննարկումներ ենք անցկացնում։ Քննարկումները ինչպես է անցնում, որ ավելի հասկանալի լինի, ուրեմն լսում ենք ամբողջությամբ, ունենում ենք նաև տեքստային տարբերակը ու այդտեղից մասնակիցները, ովքեր որ եկել են քննարկմանը, իրենց համար նշում են բոլոր են փաստերը, որոնք որ հուզում են իրենց։ Մասնակիցները բոլոր են մարդիկ են, ովքեր որ հետաքրքրվածություն ուզն ու ցանկություն ունեն։ Իհարկե, մենք նույնպես փորձում ենք հրավիրել մարդկանց, ովքեր որ հասկանում են կարող են հետաքրքրություն մտցնել քննարկումներին, իրենց գիտելիքներով, իրենց փորձով, տարիքով, նաև փորձում ենք որ տարիքային տարբերություն լինի, որտեղ թե երիտասարդների մտածելակերպը, դիտարկումները կարող են ազդեցություն կամ ինչ որ միտեղ մտածելու տեղիք տալ ավելի տարեց մարդկանց մոտ, այդպես էլ տարեց ավելի փորձարու մարդկանց արդեն փորձը, հմտությունները, անկալումները, դիտարկումները ինչ որ միտեղ օգտակար կլինեն երիտասարդների ընկերների համար։ Մասնակիցների օգնությամբ վեր ենք հանում փաստերը ու դրանք վերլուծում ենք, փորձում ենք տարբեր ուղություններով նայել ու հասկանալ ինչ է այդպես եղավ, ինչ կարայինք անենք, որ այդպես չլիներ եւ այլն։ Նման հարցեր ենք փորձում բարձրացնել, քննարկել, նաեւ խոսում ենք էմոցիաներից, հասկանալով ինչ էմոցիա է ապրել, ինչն է դրթելն իրեն, ասենք նման քայլ անելու։ Նման քննարկումների վերջում մեզ համար նպատակը նա է, նպատակային է, որ հասկանանք, թե տվյալ պատմությունը, տվյալ մարդկանց փորձը, դիտարկումները ինչ տվեցին մեզ եւ վերջում հենց այդ կողմից էլ նայում ենք ու փուլկա այդպիսի, որ ինչ եք տանում ձեզ հետ, այսինքն ինչ տվեց մեզ այսօրվա հանդիպումը։ Նաեւ ունենք մի հատ հետաքրքիր մաս կապված նաեւ այս ծրագրի շրջանակներում։ Մենք այն մարդուն, որ մեզ ինտերվյու է տվել, հրավիրում ենք մեր տաղավար, արդեն նրա պատմությունը լսում ենք կենթանի, իսկ հետո ոչ թե քննարկում ենք, այլ մեզ ուզող հարցերը տալիս ենք նրան, փորձելով մեզ ուզող հարցերի պատասխաններ գտնել հենց այն մարդուց, ով որ պատմում է այդ պատմությունը, ով որ ապրել է բոլոր այդ էմոցիաները խոհանոցաներն ու փաստերը։ Մարիամը կրթությամբ տնտեսագետ մենեջեր է եւ չնայած իր մասնագիտությամբ չի աշխատել, հիշողությունն ու պատմությունը ծրագրի շրջանակներում մենեջերի հմտությունները պետք եկան։ Քանի որ ծրագիրը գործում է նաև Երևանում, ճիշտ է սկզբից սկսվել է Արցախում 2018 թվականից, հիմա արդեն մասնաճյուղ ունի Երևանում։ Մենք բոլորս կոչվում ենք ֆասիլիտատորներ կամ կոորդինատորներ։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ տվյալ տարածաշրջանում կազմակերպում են, ղեկավարում են, համակարգում են աշխատանք, կոչվում են կոորդինատորներ, իսկ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ անց են կացնում քննարկումները, այսինքն ավելի հետևում են, ուղեկցում են քննարկումները, նրանք կոչվում են ֆասիլիտատորներ ֆասիլիտատորներ, այսինքն ինչա նշանակում ֆասիլիտացիա, ֆասիլիտատոր, որ հեշտացնում է քննարկումը։ Բերգոֆը հնարավորություն է տալիս նաև երիտասարդներին եւ ոչ միայն երիտասարդներին, ովքեր որ հետաքրքրված են ծրագրով ու ծրագրի մեջ ուզում են ընդգրկվել, այսինքն աշխատանքային ազատ գրաֆիկով աշխատանքի հնարավորություն է տալիս, բայց միանշանակ բոլոր հմտությունները պետքա համապատասխանեն։ Շատ մասնակցությունն էլ է կարևոր, այսինքն գոնե, չգիտեմ, եթե ինչ որ սահման դնենք, 6 ամիս մարդը պետքա ինչ որ հաճախականությամբ գա, մասնակից համարվի ու հասկանա ինչ են քննարկում, ինչ ֆորմատով են քննարկում, որ հետագայում մենք արդեն որ հասկանանք ինքը լրիվությամբ համապատասխանում է թե իր մտածելակերպով, թե հմտություններով ծրագրին, առաջարկենք, որ գիտեք, մենք ձեզ տեսնում ենք մեր թիմում եւ ուրախ կլինենք, որ կարողանաք համատեղել ինչպես մասնակցությունը, այնպես էլ աշխատանքը։ Ամեն ազգ ունի իր ուրույն մշակույթը եւ այդ մշակույթին պետք է լավ ծանոթ լինի ժողովուրդը։ Հայերը մշակույթի շատ ոլորտներում են զարգացած, բայց պարն ու երգը հայի հոգու տարերն են։ Աշխարհում շատ են հայտնի հայկական ազգային պարերն ու երգերը եւ մենք պետք է ուղակի ամրապնդենք մեր մշակույթը ազգային բարից խոսելու համար պետք է մի քիչ հետ գնամ, ուրեմն ուրեմն խոսեմ նրա մասին, որ Արցախում այս վերջի երևի 4, մաքսիմում 5 տարիվա ընթացքում է, որ ազգային բարը թափառավ, ինչ որտեղ ավելի կարևորվեց, ավելի ընդունելի ու հասանելի դարձավ։ Ես ազգային բարին, ուրեմն 2013-14 թվականին առաջի անգամ մասնակցել եմ ազգային բարի բաց դասի, որը Շուշիում է կազմակերպվել։ Այդպես սկզբից այդքան էլ չի հասկանում ինչ եմ սովոր ողորում, իսկ ինչի համար է եւ այլն։ Արդեն 2015 թվականին որոշ անհատների նախաձեռնությամբ Շուշիում արդեն ազգային բարի խումբ բացվեց, խմբակ բացվեց, այսպես ասած, որտեղ կարող են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են սովորել ազգային բար, մասնակցել, այդպես ես աշակերտներից մեկը դարձա ու 2015 թվականից արդեն սկսեցի ուսումնասիրել, խորանալ եւ այլն։ Պատերազմից հետո արդեն ոնց որ ունեի բոլոր այդ հմտությունները, նույնիսկ շատ կարճ ժամանակահատված եղել եմ տնջրե ազգային երկու բարի համույթի անդամ։ Պատերազմից հետո միանշանակ դա այսինքն ազդեց նաև տնջրեի գործունեության վրա։ Խմբակիցները, համույթի ներկայացիչները տարբեր տեղ են, մի մասը Երևանում է, մի մասը Հրազդանում է եւ այլն։ Այսպես բոլորը ծրվեցին ու տնջրեն հիմա այդքան էլ ակտիվ չի, սակայն անհատներ կան, ովքեր որ անդամներն են եղել տնջրե համույթի, իրանք փորձում են ազգային պարը տարածել, պահել ավելի հասանելի դարձնել մանավանդ փոքրերի, երիտասարդների համար, որ նրանք էլ հետագայում կարողանան սովորեցնել։ Ուրեմն պատերազմից հետո համազգային կենտրոնը, Արցախի օֆիսը կապ հաստատեց մեզ հետ, ու այդպես ասաց, որ բա աշխատանք կա յուղերում, ուզում ենք ազգային բարի ուսուցիչներ գտնել, ովքեր որ շաբաթական երկու անգամ երկու ժամով կգնան եւ երեխաներին ազգային բար կսովորեցնեն։ Այդպես առաջի աշխատանքը համազգայինի շրջանակներում դա եղավ Կաղարծի գյուղում, Մարտունու շրջանի, սեպտեմբեր ամսից դասավանդում եմ այնտեղ ազգային բար, իսկ փետրվար ամսից արդեն նաեւ Մարտակերտ պրոյեկտի Ղազարահողեր Պողոսագոմեր համայնքում ու ասեմ, որ բավականին հետաքրքրված են, շատ են սիրում ու պատերազմից հետո արժևորել են հայկական ազգային ավանդական երգերն ու բարերը, այդ մշակույթը ավելի հաղորդակից են ուզում դառնալ ու տնջրեից միայն ես չէ, որ դասավանդում եմ, մենք ունենք նաև Արարատը Չիլինգարյան, ով որ հաղորդի գյուղում ունի արդեն խումբ Եթե ամեն հայ կոտրվելու եւ հիասթափվելու փոխարեն ոդքի կանգնի, շարունակի արարել, չարչարվել, այդ դեպքում համոզված կարող ենք ասել, որ Արցախը ճշնամու առաջ ցնկի չի իջնի։ Ամեն հայ պետք է իր երկրի պատասխանատուն լինի, իր երկրի պաշտպանը։ Միանշանակ զգացողությունները շատ վատ էին, նույնիսկ շոկային են, այսինքն ընդունելի չէր այդ ինֆորմացիան, ուղեղդ հետ էր մղում այդ ինֆորմացիան, անդադ ինքնախապեյությամբ, որ ասենք այս օրերի ընթացքում հաստատ այդ ինֆորմացիան կբարձվի, որ սուտ է եւ այլն, նման ինչ որ շոկային իրավիճակ էր, ընթացքում դարձավ ստրեսային, իսկ հետո կամած-կամած արդեն գիտակցումն է արթնանում, որ պետք է ընդունել ու ընկալել իրողությունը, ամեն դեպքում եղել է այն, ինչ որ եղել է ու պետքա ոչ թե կոտրվել ու հիասթ հիասթափվել կյանքից, հիասթափվել այդ իրականությունից, այլ դա դարձնել նոր ուժի աղբյուր, որ կարողանա զգոտեպնդվել, սովորել, ուժեղանալ ու նպատակ դարձնել, որ նորից հայտնվես քո քաղաքում, քո տանը, քո, չգիտեմ, երազանքների այդ վայրերում, այսպես ասած։ Միանշանակ հավատում եմ, որ Շուշի նորից գնալու ենք, որովհետև մենակ այդ երևի թե երազանքը ու երազանք չասեմ, եւ նպատակ ասեմ, եւ վստահություն, դա է դրթում, որ ես այսօր այստեղ այսպես աշխատում եմ խրտնաջան, հետ չեմ նայում, այլ միանշանակ առաջ եմ նայում ու չեմ դնում սեղանի վրա քննարկելու, որ արժի կամ, չգիտեմ, պետքա կասկածել, չկասկածել, քայլերով վստահ եմ, որ շատ շուտով մենք, ես, բոլորս նորից կլինենք մեր քաղաքներում։ Մարիամը ապրում է հույսով, որ մի օր թե Շուշին եւ թե Արցախի մյուս տարածքները նորից մերը կլինեն։ Այդ հույսը նա վերածել է իր տքնաջան աշխատանքի նպատակի։ Armenia Project Hub հասարակական կազմակերպության իրականացրած գորգագործության եւ կարի դասերին Մարիամը նույնպես մասնակցում է որպես կազմակերպիչ։ Սա եւս հայկականը ստեղծելու եւ պահելու լավ միջոց է։ Բացի Բերկոֆից, ազգային բարերից, նաև Armenia Project Hope ՀԿԿ, որը Արցախում մարտ ամսից իրականացնում է գորգագործության եւ կարի դասընթացներ, որը նույնպես համակարգվում է, հա, անվճար դասընթացներ են տեղի ունենում, ուրեմն ներառված են բոլոր-բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են, նույնիսկ տարբեր շրջանների ու գյուղերի մարդիկ, նրանց համար ապահովում ենք տրանսպորտ, որ նրանք կանգնան, այսինքն միայն ցանկությունն է պետք, ու տարածքում մենք մենք ունենք ինչպես դասկահներ գորգործելու եւ նույնիսկ կարպետ գործելու համար, նաեւ ունենք կարի մեքենաներ, որի վրա մասնակիցները կարող են սովորել ինչպես overlock-ով աշխատել, ինչպես սովորական կարով, նաեւ հակոստի ձևավորում, որ ըստ իրենց ցանկության ինչպես կարող են ինչ որ մի հակոստ ձևավորել եւ կարել։ Տարիքային սահմանափակում չկա, միանշանակ կարող են ցանկացած տարիքի, նույնիսկ մենք ունենք հարցումներ, թե երեխաները կարող են գալ։ Միանշանակ երեխաները կարի մեքենա մեքենայի վրա չեն կարող աշխատել, դա հասկանում ենք, բայց Գորգի ու Կարիպարակայում երեխաները կարող են ընդգրկվել, կամ էլ գուցե եթե շատ-շատ են ուզում, հագուստի ձևավորումը կարող են սովորել ու չգիտեմ պրակտիկայում գուցե ձեռքի աշխատանքով արդեն ասեղներով կարողանան ինչ-որ մի բան ստանալ։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Եթերաժամին Մարիամ Անդրեասյանի հետ զրուցել ենք Արցախի զարգացման ծրագրերից։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Արսեն Հայրապետյանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։